amwe mu makuru twabashikirije nuko habandanije kwibonekeza ubukene bw'igitoro hanyuma no kwiyunguruza mu gisagara cya bujumbura bikaba bitari byoroshye abanyagihugu basaba leta gutorera umuti ikibazo cy'igitoro kugira ngo imirimo ntihungabane nayo ishyirahamwe Parseme gishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo mwaramvise ko ritera akamo leta igira icyo ivuze kuri icyo kibazo cy'ubukene bw'igitoro faustin ndikumana harongoye pariseme akagira ati Ah, leta yo kwihutira gusaba nk'ingurane kugira ngo ubushobozi bwo kwinjiza ibidandazwa bivuye hanze y'igihugu urenge ikiringo n'imiburi buri camezi abiri kugira ngo ikibazo c'igitoro naco gitorega umuti hanyuma abashikiranganje babiri b'Uburundi w’ubudandaji n'uburimyi baremeza eh, ko ihinguriro ry'isukari sosumo ryahagaritse ibikorwa imvonyamukuru akaba ari uko imashini zimbura ibikaju zitoroherwa kubera umwuzurira w'amazi y'imvura bamwe mu bashingamateka bakaba bibaza ingorane iryo shirahamwe rifise hari ku munsi wa mbere igihe abashikiranganje batatu b'uburimyi uw'amagara y'abantu n'uw'ubudandaji bari batumiwe mu nama nshingamateka umushikiranganje arabudandaje akavuga ariko ko abadandaza babishoboye barekuriwe kubandanya binjiza isukari ivuye hanze abanyonoye amafaranga yari agenewe kubaka ibitaro by'amakomine kuva mu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri bari mu minwe y'ubutungane akarorero gatangwa n'umushyikiranganje w'amagara y'abantu nabo ku bitaro byo mu musema mu ntara ya kayanza eh, dr haridwine baradahana akavuga ko ubugendozi bw'amagara y'abantu bukoreye ku cegeranyo ca sentare yubahiriza amatungo ya leta buriko buraca no mu bitaro n'amavuriro inama nshingamateka yariko yihweza icegeranyo hari mu ndwi iheze bamwe mu bashingamateka bakaba bashikirije amakinga ko ibikorwa vyo kubaka ibitaro vy'amakomine bidatera imbere nayo mu ntara hagati hari ingeso iri ku mitumba imwe imwe ya komine Muruta usanga abantu bagurisha ibango ry'ikigori ku mafaranga ari hagati y'amajana atanu n'amajana umunani bakabigurirwa n'ababaha ico bita umugwazo bamwe mu banyagihugu bahimuruta bakiyamiriza iyo ngendo bavuga ko akenshi ikorwa na serugo umukenyezi n'abana batabizi buramatari w'intara ya kayanza arimicisha hayo akiyamiriza iyo ngendo asaba abahawe imigwazo ko batohirahira ngo iyo mirima isoromwe n'abatari beneyo kuko vyozana amapfa mu miryango ayandi makuru twabashikirije nuko eh, gusa hazogiye gusubirwamwo gusuzuma Eh, urutonde rw'abaronse umuzibukiro kuko bazokorwa ko n'umugambi wo gusanura ibarabara ry'igihugu nimero zitatu ku gice cyaryo cya rumunge nyanza rake eh, Silvestre Nsanzerugeze umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe amabarabara mu Burundi abivuga akagira ati urutonde rwakorewe ko mu kwisu mu gutanga imizibukiro basanze rurimwo amahinyu aho rero akagira ati n'abahawe muzibukiro urenze bakazobwirizwa gusubiza amafaranga amakuru twabashikirije ni menshi muraheza mutwakure kugira ngo muterere ibyiyumviro byanyu ni amakuru ajyanye n'iribura ry'igitoro yego uno munsi sinirwa ndabivuga ko byinshi nagomba mbere nk'utanga umuco cyane nkamvuga nk'icyokorwa mm. yego aho ndiko ndabwira nyir'icyubahiro mukuru w'igihugu mhm. n'abafatanije kurobora igihugu eh. ni ukuvuga ntibirirwa bararondera umuti ahantu kure hmm. nibareke aba badandaza bafise amasitasiyo hmm. bishikire iyo ibitaro bihingurirwa hanyuma bizane hmm. tureke kurondera umuti aho utari urabona ko ubwa mbere abashyikiranganje babijejwe bafashe ingingo bati nta bipacu bakeneye kubona ku mamoto cyangwa ku biki bya forode mu ncamake none hejandutse ibyo bimaze guhagarara wabonye ko nta byatoye ejado none ubwira uti bishikireyo hajya bo kwishikira kurangura igitoro bo baba ari bo bose reka naho bakidandaza so kuvuga ko babishoboye kukizana basi rero wewe ntucubona basi ko bakizana bananiwe n'ubu ntabibona ubwira uti rero ndakwereke ibi niko ndakubwira jende ku mupaka ni ukuvuga muri tanzania iyi myaka yose twe tumaze tubura igitoro mugabo nta n'igihe na kimwe bigera babura igitoro hmm. ni kubera iki ni ukuvuga rero muri icyo gihe umudandaza aguma ari wa mudandaza avuga ati jewe igiciro kirakamye ntegereza kuzoba ndagishikanye mu kwezi uku mugabo icyo gihe none mhm. oh, nimba nza kuzera iwawe nyacyubahiro mu menyeshamakuru mm. muganga usanga nawe wafatiwe n'ibindi bibazo hanyuma ntiwagifise mm. none nca ndagikura mu icyo gihe noba naziwe mugabo icyo gihe nimba nishikira mu ihinguriro mm. ngewe nigeza kumenya ko igitoro kigira gihere hama nkamenya ko uku kwezi nzoba ndagifise cyangwa ukundi nzoba ndagifise ushaka rero we bugururire bose ababishoboye neza cyane hmm. kuko hajya nta mugwiza tunga ashobora kubaho eh, umuntu ashobora kubaho nk'umutunzi hama akabaho nk'umugwiza tunga mugabo amaze kuba yurira indege hajya ntaba akiri umwana mu ncamake amaze kuba agasitasiyo kandi ntaba akiri umwana tugushimire jandoti niba bareke bakore n'ukuri murakoze urakoze cyane ibihe byiza ngaho i bukemba ego Mm-hmm. ishari ndayishimiye ikinyinya mu ruyigi agatelefone naho kakugoye urashobora kugaruka kuko turacari hafi mu ntango y'ikiganiro alo ibiri na zibiri ibiri na zine itandatu na zitandatu ubusa kabiri canke irindwi na zitandatu ubusa mirongo umunani na zitatu amajana icenda na mirongo itatu na zitatu iyo nimero nyene utanga zitandatu n'imwe alo mahoro cane ku isanganiro amahoro rwose tuvugana nande ni terance maonyesho ketawuni muvugana terance yesi amahoro nka ku isanganiro uri cape town muri afurika y'epfo yesi yego niho ndi yego ya makuru mwadushikiza ameze neza cyane icya na mbere nashaka gukeza umumenyeshamakuru yatewe iteka n'igihugu mm. jerome ku ishuri mutambara nimba ya kabiri mwibuka yego umuyobozi yoterwa iteka gute akaduzwa ipete cy'akaza mu yandi mabanga umwaka ugahera atarasubirizwa oya si umwaka ni kuvamo kuri ibi bintu nabyo bikunze birakosorwa kuko imana yamuteye iteka arasubirizwa ategwa amabanga yo ku ayandi mabanga ntiyasubirizwa kubera iki ariko ni kuva ni kuva ni kuva hafi mu mpera z'ukwezi kw'icenda urumva ni igice cy'umwaka w'ishuri cyagira gihere ni ikibazo harimo agahaze muri ibyo bintu ariko ayo makosa ako gato ntigazosubire kuba kuko umuntu yizewe kuko urabye no hejuru haba hagize impinduka mhm. mu minsi ibiri biba byahindutse hakamenyekana uwaje n'uwagiye ego utuduge ku kijyanye na sosomo nayo sosomo ahubwo aba banyakubahwa b'abashikiranganje bajejwe uburimyi mhm. bantunge bamburaye kandi bambabarire eh. ahubwo bari gutanga imihoho kuko kubera nyakubahwa umunyamakuru eh. igihugu cubaho gute nta sukari kigira ariko barashikirije ingorane ihari nyakubahwa ntunge umburanye nabigusabye hmm. ikirere dufite abahinga b'ikirere imvura ingene igwa n'ibindi hmm. bateza gutegekanya ingene ibintu bigenda n'ingene bimeze na niyo mpamvu uzabona mu bihugu bisa n'ibiriko biratera intambwe runaka Mm. aca umushikiranganji atanga imihoho kuko byamaze kumurengera igisa mu burundi isukari ntayo ariko uh, isukari isukari isukari ntirakena ntirakena nivyo uh, haracari yangorana aho usanga izirakena rimwe rimwe ariko aho ntibifatanye ico naco cyo gutegekanya bo vugana gute nibiza nisibe eh. mumenyesha makuru mm. isukari irakenye mhm. tureke kurimira kugwiri mm. isukari nta ihari batirinjira aro terance nta ngorane nimba mwoyinzana ntacyo bitwaye ariko isukari ntayo mu burundu hmm. eh, duga ku ijambo rero urangitse ikibazo cy'igitoro hmm. dusabe ababijejwe buriya ah, nta gitoro nta buzima kifume kiduga ku bihumbi icumi ariko sitasiyo zose zuzura igitoro hmm. ni ukuri iryo ryo biteka narakubwiye n'ubushize ati naho duherereye twebwe cyaraduzi beye ku rugero ruteye ubwoba ariko mm. amasitasiyo yose ntibacuzuye aho uvuze muri afurika yepfo ko genda haheruka eh, kiri ku marande cumi n'abiri cumi n'umunani ubu kigeze kuri mirongo ibiri n'atanu ariko sitasiyo zose ziba zuzuye mhm. amabisi nimba aduza ko baraduza ko amahera make n'ibindi ariko igitoro kiraduga kikaguma cyuzuye mhm. tugushimire cyane rero mhm. barabe bahindure harimo ibintu mu buzima bibuze bitagenda utagira amazi ni uko ega aya maraso igitoro ni nk'amaraso mu buzima bw'umuntu kirabaje ko na muntu rumonge bujumbura ari ha 25000 ibiri na bitanu ba nyakubahwa amenyesha amakuru nta sukari ihari mhm. iyi sanda kubarira ntayihari kuko ndabikubwira ko ndi umurundi naho ndi no gupagasa mfise famiye ibikurikirana isukari ntayihari irakenye ariko iraziraboneka mu majambo make ntayihari ah. kuko ntayihari nyene urumva rero dusabe ababijejwe n'ibintu ubona mu bigenda neza urakoze ibyiyumviro byawe byashitse urakoze ugira ibihe byiza terance hari Town ibahezagire jerome umwubaha jerome aharati imana iguhezagire terance yagukurikiranye ku gasanganiro igitangura mhm. n'iyi saha ni amahoro muri ati y'ingorane y'igitoro ibiciro byo kwiyunguruza byabaye ndase byabaye ndase ndasi mm. byasaba abijejwe barabe kabisa uko bokora twabe ko iyi ngorane yo kwiyunguruza yohera byabaye ndanse ni ukuvuga nk'ubu kwiyunguruza aho bimeze ngo ni ukuvuga ubu kwiyunguruza uvuye mu rugombo bujumbura ubu ni ibihumbi cumi n'abiri nk'uko nari nabivuze mu ndwi heza hmm. ah, ufashe mu makomine uvuye i buganda uja mu rugombo byahora ari ibihumbi bibiri ubu ni ibihumbi bine hmm. urumva ko ari ingorane idasanzwe byikubye kabiri byikubye kabiri hmm. ubu twimirije amatora amategeko nayo akora ibintu akongera agira ibintu akongera akabigirura yemezwa n'abashinga amateka mhm. n'abashinga amateka ko numva ngo nibo bagejwe abanyagihugu mhm. ubwo ko twimirije amatora ko twumva babaye kimya nta na kimwe bavuga kuri iyi ngorane ihanze abanyagihugu iyi ngorane y'igitoro n'igitoro gusa hariho n'ibindi n'ibindi mugabo nyamukuru igitoro mhm. nyabura bararaba bararaba ariko ndetse ntibazi igitoro nyamba nigeze kujya muri seminari iri aho bavuga ngo ngo ubukene bw'umuntu ngo ngo umuntu atohoze neza ngo usanga abishyizemo uruhara hmm. kandi mu burundi nyamba hariho ibyinyegezi inyuma da kuri ubwo bukene kuri ubwo bukene bw'igitoro none buri kwezi buri umwaka nta mwanya n'umwe uhera igitoro ngo kitabuze hmm. habuze iki habuze iki ibyo bintu mu minsi iheze twumva bavuga ngo ngo hariho ngo umutegetsi bakuye ngo bari we yari yaziriye igitoro ngo yatuma kitinjira hmm. ngo abifisemo uruhara ariko ibyo ntibyavuzwe ntibyavuzwe byabaye mu rumwengu n'umwengu hmm. ariko naho ntibikibibudide nyaburane barabe ibyinyegede inyuma babikure babikure turabe ko twava mu bukene buhanze abarundi n'abarundi kazi murakoze ibihe byiza Emmanuel murakoze yego ego ibihe byiza amahoro iyi ni impore ego ninde ni yohani mu ntara ya ngozi yohani ngozi n'amahoro ego turashima ni muri komini yiyi itangara itangara ego duga ku ijambo ego ni ukuri mwashikirije byinshi mm. dushyikirize kuri ibi bivugwa by'inyuruzwa y'amafaranga hmm. ibitaro hmm. imizirukiro mhm. ni ukuri leta yari ifite amafaranga iri kirakoresha eh. yego njye nk'intererano twoterera barabe abo bantu bava za bujumbura bariko bararungika baza kugira amasuperiviziyo eh. rimwe barabibona mhm. bagaca banuma iyo baje gusuzuma barabibona bagaca banuma yego hmm. bivanye n'abo basanze ku matere barononye amafaranga eh. Eh, hama natwe tukabibona mhm. ijwi ntirisohoke ku mvu zo gutakaza ubuzu ubuzi bw'ikorakora mhm. cyangwa kugirirwa nabi yego yego twarumvise umukuru w'igihugu n'ingereka avuga abakozi ba uberi ngene nyine banyururiza amafaranga mm, aho usanga bakingira ikibaba abaca mu binywabi eh. eh. ni ukuri ibyo bintu biri ko biva hejuru yari kuraba n'ukuri abo bantu bari ko barakora ibyo bintu bamukorere neza bakosore mm. eh, ino ni ukuri baratekanye dutegera imigambi mutuzanira ivuye iyo hejuru mm. ni mu gisagara cya bujumbura mm. yego yego tuga ku ijambo feredina yego mhm. eh, hanyuma eh, icyo nohera ko ndahera kuri wizi igitoro n'abandi mm. babigarutse ko rero mm. nkavuga ati ingorane z'igitoro ni uko ubwa mbere na mbere ababijejwe mm. baba baca bihuta guhaguruka bagatanga umuco imbere y'igihe ati ibintu bimeze uku kubera buriya igitoro kiduze ntidufate ko ari icyo gitoro cyonyine kiba cyaduze mm-hmm. haduga ibintu byose byose byose byankenerwa byose kubera iki nta muntu azopakira igitoki agikuye mu cankuzo mm-hmm. yari ifite ike rirenze mm-hmm. hama ngo acaheza aze akigurishe ayo harakigurishako mm-hmm. ariko ariko ubu si igitoro caduze nuko gikenye kumbure none mm. urabe ko ramwe bavuga cyangwa eh. kuja ibugarama nangahe baca bayaduza urabe ko ramwe bavuga hmm. Eh, rero nico nokubwira yuko oh, nobabarira yuko ico onye bategererwa nticaduze mhm. ariko bobo baradugije kandi bakabikora ku mugaragaro hari igipolisi hari n'ababijejwe mhm. bamenye igihugu yarira kuduga avuga ati nta kundi hako nsibiyongira njereka ngende mhm. ariko rukonye akagenda niwe nabibonye ku munsi wa kabiri nabonye yuko ari akamaro amazu nagize ni mbega ino ni ibintu bimeze gute hmm. rero nicyo gituma bakwiye kugerageza uwubibwirwa akavuga ati ingorane ihari n'iyi ni hmm. amadovide ni amahera y'agaciro akenye hmm. ni amadolari akenye ni imihora hasi ubu bumwe kino ni iki urumva ingorane aho kiri ni uko ari agacerere ni agacerere gusa iyo umutegetsi ahaguruka akavuga ati bimeze uku abantu bamenya bati ibintu bimeze uko mm-hmm. none mu gihe bahuze tukabona imodoka ziguma zitonze abandi bagenda bazisuguma nkumva mm-hmm. za modoka zitunze imiryango zigize iki urumva n'ibintu nuvuga yuko hari ikibazo ariko badashaka kwerekana mm-hmm. ntibacerekane aho kiri batacerekanye urumva ni kwa kuri nyine nakubwiye yuko umuntu azogenda akaronka akadoka muri ko kukirondera asohotsa aheza avuga ati mu kugenda nagaragajwe nagiye kukizana nakizanye hama azoheza apakira abantu arengeje ku mafaranga kandi aha kuri irindwi ntayo mwavutse urumva rero uti habaye muri ayo iwanyu havugwa amaki umva nimba ari amakuru tutamenye uzoco uhamagara kuwa mbere oya oya reka ntacu reka ndubwe ku kindi nsozere ntacu mm. eh, reka kuri ibi inya by'amakarata eh, ya karangamuntu mm. bavuze yuko badashobora kwiganwa hmm. iyi karata nshasha bagomba kwerekana yego barayerekanye hmm. ariko abanyagihugu ntibasiguriwe neza urumva umushyiranganje yarerekanye gusa ntituramenya umuco tutimbega iyo ridanitse izogugwa ngahe hmm. izogugwa mu buhinga bumeze gute navuga ati hari hageze kandi hararengeranye mu bindi bihugu dusanga umuryango wa afurika y'ubuseruko bafise idanitse zikozwe mu buhinga bwa none mhm. nta muntu ashobora kugira amanyanga namwe ngo bishoboke yego mugabo twebwe ngaho iwacu umuntu aragenda mu agatora yidanitse mhm. yagenda imakamba akagera iyo zire mhm. ntihage na kimwe kimenyekana ko yatoreye indangamuntu hariya urumva ibyo ni bya kera niyo yaza ari nshasha igezweho urumva ngira ibyo ntituzosubira kubibona ni ukuri seni niyo mutima w'igihugu mu gihe cy'amatora mm. niyo iyo bashatse ko ibintu bijya ku murongo birashobora kugenda neza yego rero baheze barabe nihagera yuko bashyiraho ababafasha mm. maze batore abanyamigambi bose ntihagire uzo kwidoga mu ntara n'amakomine kiretse gusa hariho imigambwe na bongera umushyikirangantego n'ugabanya eh. ijambo ry'amakuru yankoze ko eh. nayo abantu bakoresha bakanyonora impuzu itunga rusange eh. mfatiye ku makuru y'ujya yari ajejwe kwandika abahabwa umuzibukiro mu rumonge eh. hama agaheza akahatanga umuzibukiro urengeye ibyo abantu bafise yego narumvise ni kuko yarafashwe yego muganga akamwiyumvira ngo none uko gufatwa hmm. ibyarononeye leta hmm. hama agaca yigira mu mpimba yibye nk'imiliyoni amagana atanu canke eh, ayarenga nk'akarorero hmm. nagomba kuvuga eh, nagomba gusa nka nk'ayavuga eh, asa nk'uhejeje kuvuga ubunyene hmm. eh, wo muri komine bukemba yego aho yavuze ku bijyanye n'ibitoro yego uwo muri bukemba yavuze igitoro yego na jewe kabisa asa n'umushigikira kubera ko Eh, nanjye nsanzwe ndi ku mupaka w'itanzaniya turabibona kabisa twe turi hano hafi eh. rero na jesi ntakure nawe ndasabye cyane cyane ababigenze kugira ngo eh, biyumvire cyane ku kuri bano badandaza bashoboye kuba boshika hanze gushika iyo ihinguro ry'ibituro biri mhm. hanyuma babyifikanire bonyine ubwabo niho byoba byiza gusumba gusumba uko tubibona ubu kuko turaze Eh, uko leta yari yafashe ingingo idusaba yuko tutosura kudandaza ibiciro bya magendo mm. eh, twe turabye aho duherereye ubu byarahagaze mm. mugabo nta mpinduka tubonye turabonye yuko n'ubundi byase turasabye rero leta kugira ngo irekure abagwizatunga bikorere ibyabo eh, bo bashoboye kubaka n'amasitasiyo bumva ko baba bafite amikoro ashimye ah, mm. ego twasabye waronka uburenganzira rero bishikireyo hanyuma igihugu cyacu kironke uruja n'uruza eh, nk'ubu ibyuma byacu birabitse kabisa mu mazu hmm. urakoze cyane ibihe byiza Ernest eh. ubundi ku murongo alo amahoro ego tuvugana nande rashidi wo rashidi mu kirundo n'amahoro muri busoni yego duga ku ijambo ugira icyo ushikirije ikibazo nyine makuru ikibazo cy'igitoro n'ingorane n'ino kabisa harashya eh. eh. ni ukuvuga hari ingaruka ubona zamaze kwibonekeza ni uko usanga kubera amatike yaduze nk'urugendo rw'ibirometero bitandatu uko rukoresha igihe urumva n'ingorane hmm. eee eh. ariko nawe rero nk’ico utomora ugira uti gikwiye gukogwa n'igiki eh? uti cokorwa nacyo n'igiki barakwiye kubibwira hasi bakareba aho bishyira kugira hmm. urakoze ibihe byiza arashide urakoze alo amahoro eh, ni butoyi butoyi toma utumbereye he eh, ni wa mutumba mwiza w'ikirungu muri komine nziza ya nyabitsinda mu ruyigi mu ruyigi yego tuga ku ijambo toma eh, mbere cyo cyumbanje gukeza mwebwe radiyo sanganiro n'abamenyesha kuko mwatewe iteka ry'ukuronka ubu jerome niyo nzima akaba umunyamabanga wa leta akaba n'umuvugizi wa leta eh. ni iteka rinini cyane kuri radiyo isanganiro dukunda urakoze ibyo bintu kweri kabisa rego hamwe turatahura ubukene n'inzara birashobora gutuma umuntu arya ibyiwe biteze hmm. ariko mugabo kandi hmm. wa mugani bavuga ngo ngo umuntu amara guhemuka ngo ibigori bikera ni ukuri kabisa ibyo bintu biragoye cyane kuri iri kigori mu ibango n'ingorane amajana atanu kabisa kandi ibango rishobora kuba ririmo ibigori bitatu kandi ibigori bitatu nabyo bigugwa igihumbi hmm. bica n'ikirenga mm. none eh, ko bitomoye neza uti hari giha abigira kubera buze uko agira nyine eh. wowe wobagira inama iyihe icyo ntibagira ku inama eh. ikintu cyabuze n'urukundo n’ugufashanya kuko kuko nk'ababanyi nimba batubona yuko uwo muntu abigirishwa no kubera kumbure kujya kunywa amacupa kujya ku mabare mm. nk'ingorane kuko burema inzara iriho kandi abantu bato bato bamyeho kandi bategezwa kubyo kwama bariho yego ni ukuri inama bagafasha nk'uwo mubanyi hakubinda kugera hiyo nk'ababanyi babo bakaraba icyo boza barafasha kuko ntawo bideha hariho abafise n'ibyo bata ku mayarara mm. eh, hanyuma nk'uwo muntu bakamufasha hari n'igihe usanga atewe n'indwara za giturumbuka gahiga icyo kwikoroka kakibura ariko nk'ababanyi uwo mugobo bwema mm. Eh, Ego. Reka mbere turangirize hano kino kiganiro gira ico shikirije cuno munsi tubashimire mwebwe mwese mwatwakuye hari Jean de Dieu yatwakuye ari Bukemba Richard ndayishimiye kinyinya mu ruyigi Terence yatwakuye ari Cape Town muri Afrika y'Epfo Emmanuel mu cibitoke ca Rugombo hari ntabangana imuyinga muri mwakiro